Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում։ Արցախի հանրապետության նախագահի հանդիպումը հանրային կառավարման ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ Խոթունց Քաշաթաղի շրջանում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ռուսաստանցի սուսերամարտիկ Յանա Եգորյանին շնորհավորել է Ռիո դե Ժանեյրոյում նվաճած ոսկե մեդալի կապակցությամբ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Օգոստոսի 9-ի լույս 10-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է 17 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տարամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 150 կրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են հրադադարի ռեժիմը եւ շարունակել իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի հողերի պահպանություն։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը երեք հանդիպում է ունեցել հանրային կառավարման ոլորտի ներկայացուցիչների հետ եւ քննարկել սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգին վերաբերող հարցեր։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Բակո Սահակյանը կարևորել է նման հանդիպումները, նշելով, որ լայն քննարկումները հնարավորություն են տալիս հաշվի առնել տարբեր կարծիքներ ու գաղափարներ, ինչը պահանջված է հատկապես սահմանադրական բարեփոխումների իրականացման ժամանակ։ Հանդիպմանը մասնակցում էին ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Ակնհայտ է, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման այս փուլում նախաձեռնությունը Ռուսաստանինն է։ Ղարաբաղի հարցը ակտուալացնողը հիմա Ռուսաստանն է։ Այդ մասին ասել է գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի խորհրդի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանը։ Դա կապված է նրա հետ, որ Ռուսաստանը ուզում է, որպեսզի Ադրբեջանը դառնա Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, ուզում է ամեն ինչ անել, որ Ադրբեջանը իր կողմը թեքվի։ Ադրբեջանն էլ Ռուսաստանի առաջ խնդիր է դնում, որ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում պետք է զիջումների գնա, ասաց Ստեփան Գրիգորյանը։ Քաղաքագետը նկատեց, որ հիմա հիմնախնդրի կարգավորումը թերփուլի է անցել։ Ադրբեջանցիք ապրիլին սկսեցին քարորիա պատերազմ, խաղաղ քաղաքացիների սպանեցին, խոշտանգեցին, Անտեղի եմ համարում այս համատեքստում խոսել փողզիջումների կամ զիջումների մասին։ Այս անվստահության մոտոլորտում ոչ մի զիջման կամ փողզիջման մասին չի կարելի խոսել, ասաց նա. Ստեփան Գրիգորյանը նկատեց, որ վերջին շրջանում փողզիջում բառը շատ է շրջանառվում, բայց պետք է բարձաբանվի, ինչ փողզիջման մասին է խոսքը։ Մեզից ուզում են տարածքներ, հետո պետք է Արցախում հանրակրվե անցկացվի։ Հարց եմ հնչեցնում, եթե նրանք տարածքներ վերցնեն, հայերը կկարողանան հանրակրվեն անցկացնել։ Պետք չէ խապվել այդպիսի խոսքերով, ասաց քաղաքագետը։ Արցախում մայիսի 13-ին ցաներ վիրավորված Հովանես Պողոսյանը տեղափոխվել է Կարմիր խաչի վերականգնողական կենտրոն։ Հիշեցնենք, որ 21-ամյա Հովանեսը երկրորդ անգամ է վիրավորվել։ Առաջին անգամ թեթև վնասվածք է ունեցել եւ հարազատների փոխանցմամբ առանց ամբողջությամբ ապակինվելուն սпасելու նորից դիրքեր բարձրացել։ Հովանես Պողոսյանը ստացել է հրազենային միջանցիկ գանգուղեղային ծանր վիրավորում, գլխուղեղի սալջարդ, բազմաբեկորային վնասվածքներ վիրավորի մոտ ուղեղային կոմա էր արկա։ Նա արդեն երկու անգամ վիրահատվել է Երևանում։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Քաշաթաղի շրջանում այսօրերին ընթացքի մեջ է խոթունձը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Անտառներով ու ասիական մարգագետներով հարուստ է Քաշաթաղի շրջանի ուսի տարեդելքը։ Հակարի գետի շալվա գյուղի տարածքում արդեն մի շաբաթ էին իջել է խոտունձը։ Շրջանում ներկայում նկատած 3000 գլուխ խոշոր եւ 39000 գլուխ մանր երթերավորանացում։ Ընդրանը նախապատրաստելու նպատակով հարավային թևում գրեթե ավարտել է խոտունձը։ Ավարտել է մոտ 300000 հավ խոտ։ Իսկ ցային թևում ընթացքում է։ Շրջակայական աշխատակազմի հետ օգոստոսին մեկնեցին քննորների մոտ ծանոթանալու կատարած աշխատանքներին, խնդիրներին։ Այդ օրերի ընթացքում կահանից բնակավայրի մոտակայքում բավականին տարածք ընդգրկվել է։ Ակ կապոն մեքենան աշխատում էր եւ մոտ հարուսակ արդեն պատրաստեց։ Լևոն Սիմոնյանը տեղեկացրեց, որ աշխատանքները կատարվում են Գյուղարչյան Աջասյան եւ այստեղ կամքի մոտ 60 հեկտար տարածք որը կապահովի 10-12000 հաղթոց։ Այն հատը գներով գրեթե ինքնարտեքով վաճառվելի է տարածքի անասնապահներին։ Մեր այստեղ եղած ժամանակ մի քանի մեքենա, ոտ արդեն տեղափոխեց բազմապուս, դարձուց եւ այլ ծուղեր։ Տո Սաղակյանյանը զբաղված է խոտնջի աշխատանքներով, նաեւ իր անձնական մեքենայով խոտ է տեղափոխում։ Արմեն Միրզոյանն ու Ալիկ Բարսեղյանն Ուսումնային աշխատանքի, բայց ինչ որ ժամանակ պարացեն մնա եւ դեռ անելիք շատ ունեն։ Արախի ժամայնքի եւ հարևան բնակավայրերի շատ ամասուն ունեցողներ իրենք են գալիս փոթը տանելու։ Շավա ամայքի Սարուսին Ապրեսյանը մոտ 40 գլուխ խոշոր եւ ծերավոր անասուն ունի եւ երկրորդ ուղերձներ կատարում։ Ո՞վ է նման պայմանների, ասած։ Մոտ 500 հատ պետք է կուտակվի։ Ձմռանը միշտ անակնկալներ են լինում Եթե մենք զբաղվենք խոտնձով, գրեթե նույն ծախսն ենք անելու, շարժված ժամանակն ու աշխատանքը։ Ընձորները դեռ անելիք ունեն եւ կարեւոր է, որ ամբրոց լինի։ Ես վերադառնում եմ Լևոն Սիմոնյանն ասած, սա նպատակ տարածքում նաեւ հաստատիքի ցանց է։ Կլիմայական պայմանները հնարավորություն կտան բարձր բերքատվություն ապահովել։ Այս դարձում միակ խանգարողը գործող ճանապարհների վիճակն է։ Կոմբայները պետք է անցնեն ներս վերապրնկներով անցնող ճանապարհներով։ Եթե տարածքում կոմբայներ աշխատեն, ուսային թեզի շատ բնակիչներ եւս կսկսեն հաստատիկ արտադրել։ Երեք Ստեփանակերտի Սայատնովայի անվան երաժշտական քոլեջում տեղի ունեցավ Ծիրանի անսամբլի համերգը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Տիրանին հայ ժողովրդի բազմադարյա մշակույթի կրողն ու դեսպանն է եւ մեծ առաքելություն ունի անելու հաշվի առնելով այն աղճատված իրականությունը, որ արկա է մեր այսօրվա երկարվեստում։ Խմբի ղեկավարական ղեկավարը Դուդուկահար Արտակ Ասատրյանն է։ Նրա խոսքով համույթը ստեղծել են, որովհետեւ ասելիքը կուտակվել էր եւ այն պետք է միս ու արյուն ստանար։ Մենք ինչ որ կոմերցիոն հետապնդումներ չենք ունեցել իսկ զմանը խումբը կառուցելուց։ Մենք ունեցել ենք ուղակի արտահայտվելու կարիք։ Մենք անում ենք այն ինչ գնում ենք առաջինը, տրվում ենք այն երաշխիքը, որը մեզ հարասատ է եւ կարող ենք մատուցել լիովին այդ երաշխիքը։ Եվ հետագայում ըստ այդ երաշխիքն արդեն ստեղծվածից ցակում են այլ շրջանակները, թե մենք ինչ հանդիսատես ենք ունենալու։ Իհարկե այսօր ֆոնդը նաեւ աշխատում է կոմերցիոն դաշտում եւ շատ լուրջ բեմերում։ Հանդես է գալիս միայն դասական բեմում, դասական երաշխիքան շրջանակներում, միջազգային փառատոններում։ Համույթի անչափ հայկական անվանումը շատ բնորոշ է խմբին։ Արտակասատրանը բարձաբանում է, թե ինչու որոշեցին համույթը հենց ծիրանի կոչել։ Ծիրանը սիմվոլիկա է դարձել կարծես թե հայերի համար։ Նաև դուդուկը ծիրանափող են ասում, պատրաստվում են նորից ծիրանի փայտից։ Իսկ սկզբանե դուդուկը որպես սորիս գործիք էր հանդես գալիս եւ ծիրանի շատ լավ էր հնչում։ Շատ եւ ճիշտ էր եւ մտածված եւ հնչերանգն էլ պետք է այնպես անուն ընտրել, որ միանգամից անունը խոսի իր ցակումնավանության մասին։ Ու մենք հավատարիմ մնացինք մեր արմատներին, այդպես էլ շարունակում ենք գրել Սիրանի անվանումը։ Անսամբլի երկացանկը հարուստ է, ընտրված հայ երաժշտության տարբեր շերտերից, գուսանական երգերից մինչև միջնադարյան տաղեր ու հոգևոր երաժշտություն։ Որակյալ երաժշտություն մատուցելով Ծիրանին նաև որոշակի ճաշակ է քարոզում ու թելադրում։ Երբ որ հարց են տալիս ոնց է լինում, որ այսքան անորակ երաժշտություն կա, որտեղ է զբաղեցնում, թե հեռուստատե ընկերություններն, թե չգիտեմ, արդեն սրահներում, ես ասում եմ դա ընդամենը պրոֆեսիոնալ երաժիշտների քիչ աշխատելու արդյունքն է։ Ես որպես այդպեսին ոչ մի այդպիսի վերջ չեմ գրում, ուղղակի դա բնականում ստացում է։ Եթե մենք ակտիվ լինենք, աշխատենք, լավ որակ երաժշտություն մատուցենք, մեր դասական արժեքները այնպես որ որ բոլորին հասանելի լինի եւ կարծում եմ այսօր մեր հանդիսատեսը հենց դրա համար է մեզ սիրում, որ կլսի նաեւ Միշնադայան տախ եւ մակրամակուր հայ երաժշտություն եւ չի ձանձրանա։ Կարծում եմ ամենամեծ շեշտն է այստեղ։ Արցախյան հանդիսատեսին համույթն առաջին անգամ է ներկայանում։ Խմբի մենակատար Էկա Հորստկան նշում է, որ մեզ համար շատ որոշ Արցախի հող ներկայանալը շատ-շատ կարևոր էր։ Ես կարող եմ ասել մի հատ կարևոր հանգամանք, որ մենք այդ վերջերս ունեցանք հյուրախաղեր Սիրանի անսամբլը գնացել էր Ամերիկա, Միացյալ Նահանգներ, եւ այնտեղ հարցրեցին, «Բա ինչեւ մեզ մոտ Միացյալ Նահանգներ գալը եւ այստեղի գաութի ներկայանալը չի գնացել Արցախ»։ Ասացինք, «Չէ, այ երբ որ այստեղի փորձառությունը անցնենք, պատրաստ կլինենք Արցախ գնալու»։ Եվ իրոք բոլորը այդ տրամադրվածությունը ունեին Ծիրանի հայկական համն ու հոտը նաև Արցախի հանդիսատեսին փոխանցվեց։ Համույթի առանց բացառության բոլոր կատարումներն ավարտվում էին դահլիճում ներկա երաժշտասերների բուրըն ծափահարություններով։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Մանկական Եվրատեսիլ երկի միջազգային հեղինակավոր մրցույթին այս տարի Հայաստանը կներկայացնեն Մերի Վարդանյանն ու Անահիտ Ադամյանը։ Հայաստանի հանրային հերոստայնկերության ստեղծագործական խմբի որոշմամբ ներքին ընտրության արդյունքում հենց նրանք կլինեն հայաստանյան պատվիրակները ճանաչված եւ սիրված մրցույթում եւ ելույթ կունենան դուետով։ Մանկական Եվրատեսիլին մասնակցելը 13-ամյա Անահիտ Ադամյանի երազանքներից մեկն է եղել։ Շատ երջանիկ եմ, որ այս տարի հնարավորություն ունեմ ներկայացնելու Հայաստանը իմ ամենասիրելի մրցույթում։ Իսկապես մեծ հույսեր ունեմ, որ լավագույնս կներկայանանք մրցույթին, նշում է Անահիտ Ադամյանը։ Շատ անգամներ եմ երազել եւ պատկերացրել, թե ինչպես եմ մի օր կանգնելու Եվրատեսիլյան բեմում եւ երգելու։ Դա իսկական հրաշք է, այդ օրը շատ մոտ է։ Մենք համինիշկան ենք, որ վառ ու գունեղ ելույթ ունենանք։ Իր հերթին ասել է նույնպես 13-ամյա Մերի Վարդանյանը։ Մրցութային երգը կներկայացվի վաղ աշնանը։ Ստամբուլի Ակոստերթի հայազգի խմբագրաբեդ Հրանտինքի սպանության գործով հետաքնության շրջանակում եւս մեկ կասկածյալ է ձերբակալվել։ Դա կասկածյալ Էմրե Ջինգյոզն է։ Նա ձերբակալվել է դիտավորյալ մարդ սպանելու հանցագործությանը մասնակից լինելու հիմնավորմամբ։ Եվս 4 կասկածյալներ դատական վերահսկողության տակ գտնվելու պայմանով ազատ են արձակվել։ Այսպիսով հրանդինքի սպանության հետ կապված անցկացվող հետաքննության շրջանակում Բերման ենթարկված մեծ թվով կասկածյալներից ներկայումս կալանվածների թիվը հասել է 4-ի։ Դատարանի վճռով Էմրե Ջինգյոզից բացի կալանվել են Ստամբուլի քաղաքային ժանդարմերիայի հետախուզական բաժանմունքի աշխատակից Աբդուլհա Դինչը, Յավուզ Բոժջան եւ Տրապիզոնի քաղաքային ժանդարմերիայի հետախուզական բաժնի աշխատակից Էրգյուն Յորուլմազը։ Լրագրող Էրջան Գյունի եւ որոշ կասկածյանների նկատմամբ հետաքննությունը շարունակվում է։ Հիշեցնենք, որ Հրանտ ինքը սպանվել է 2007 թվականի հունվարի 19-ին խմբագրության արչև նրա վրա կատարված զինված հարձակման արդյունքում։ Միջազգային լրահոսից Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ հանդիպան ընթացքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտնել է երկու երկրների միջև հարաբերությունների վատ տարածումից հետո դրանք վերականգնելու ցանկության մասին։ Այս մասին հաղորդում է Gazeta.ru-ի թղթակիցը։ Հայտնի ողբերգությունից հետո, որի հետևանքով անցած տարվա նոյեմբերին զոհվեցին մեր զինծառայողները, մեր հարաբերությունները շատ ցածր մակարդակի են հասել, վատ տարածել են, ասել է Պուտինը։ Դրա հետ մեկտեղ նա նշել է, որ Էրդողանի այցը Ռուսաստան երկու երկրների ժողովուրդների շահերի պահպանման ուղղված երկխոսության վերականգնման երկկողմ ցանկության մասին է վկայում։ Նա նաև ասել է, որ վերջին տարիներին Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բնույթը աննախադեպ բարձր մակարդակի էր հասել։ Սա նախագահների առաջին հանդիպումն է Մոսկվայի եւ Անկարայի միջև հարաբերություններում ցակած ճգնաժամից հետո, որի պատճառը հանդիսացել 2015 թվականի նոեմբերին թուրքական օթուժի կողմից ռուսական Su-24 ռմբակոծիչի խոցումը։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի համագործակցությունը իր ավանդը կունենա տարածաշրջանում շատ խնդիրների լուծման գործում։ Այս մասին Սանկտ-Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման մեկնարկին ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Էրդողանը նշել է, որ հույս ունի ընդլայնել Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը։ Թուրք-ռուսական հարաբերությունները դրական հուն են մտել։ Նման հսկայական նպատակների հասնելու մեր գործընթացը ձեզ եւ մեզ հայտնի է։ Ես վստահ եմ, որ բանակցությունները, որոնք մենք վարելու ենք, մենք ավելի շատ լայն գործընթացներ կսկսենք, ասել է Էրդողանը։ Ֆրանսիան Քուվեյթին 30 ռազմական ուղաթիռ կմատակարարի ավելի քան 1 միլիարդ եվրո գումարի պայմանագրի դիմաց։ Համապատասխան համաձայնագիրը ստորագրվել է Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Ժան-Իվ Լը Դրյանի կողմից Քուվեյթում։ Նրա խոսքով այդ համաձայնագիրը ել ավելի կամրապնդի Կուվեյթի եւ Ֆրանսիայի ռազմավարական գործընկերությունը, որը երկրներին միավորում է տասնամյակներ շարունակ։ Բազմագործառութային կարակալ ուղաթիռների գնման գործարքը 2.5 միլիարդ եվրո արժողությամբ համաձայնագրերի փաթեթի մաս է կազմում, որի վերաբերյալ կողմերը համաձայնություն են ձեռք բերել անցած տարվա աշնանը։ Մարզասերների համար Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ռուսաստանցի սուսերամարտիկ Յանա Եգորյանին շնորհավորել է ոսկե մեդալի կապակցությամբ, որին նա երեք արժանացել է Ռիո դե Ժանեյրոյում։ Թանկագին Յանա Կարապետովնա, շնորհավորում եմ ձեզ Օլիմպիական ոսկե մեկնարկի կապակցությամբ։ Դուք փայլուն անցաք մրցաշարային ամբողջ տարածությունը, իսկական հաղթական տրամադրվածություն դրսևորեցիք։ Վստահ եմ, որ արժևում ձեզ նոր հաղթանակներ եւ ձեր բերումներ են սպասում։ Այդպես շարունակեք։ Նշված է շնորհավորանքում։ 17-ամյա Սեդա Թութխալյանը սպորտային մարմնամարզության Ռուսաստանի հավաքականի կազմում նվաճեց Ռիոյի Օլիմպիական խաղերի փոխչեմպիոնի տիտղոսը թիմային պայքարում։ Ռուսաստանի թիմը Ալիա Մուստաֆինա, Սեդա Թութխալյան, Անգելինա Մելիկովա, Մարիա Պասեկա եւ Դարիա Սպիրիդոնովա կազմով առաջ թողեց Միացյալ Նահանգների հավաքականին։ Բրոնզե մեդալները նվաճեցին Չինաստանի ներկայացուցիչները։ Սեդա Թութխալյանը ծնվել է Գյումրիում, սամբոյի աշխարհի երակի չեմպիոն Գուրգեն Թութխալյանի դուստրն է։ 1999 թվականին ընտանիքը տեղափոխվել է Մոսկվա։ Ոչ պաշտոնական թիմային հաշվարկում առաջատարը Չինաստանն է՝ 7 ոսկե, 3 արծաթե, 6 բրոնզե մեդալ։ Տասնյակում են Միացյալ Նահանգները, Ավստրալիան, Ռուսաստանը, Իտալիան, Հարավային Կորեան, Հունգարիան, Ճապոնիան, Ֆրանսիան ու Թայլանդը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է պարսկա առանց տեղունների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 19-ից 24, ցերեկը 33-ից 38 աստիճան տաքություն, լեռնային գոտիներում 28-ից 30։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։